Türkçe үйренеміз. Қадірлі тыңдаушылар, Түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз. Өткен аптадағы сабағымызда бір кітап дүкеніне барып, кітап, газет, карта және конверт алу үшін керек болатын сөйлемдерді үйренуге тырыстық бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болса біраз өзгеше бүгін түстерді және олардың ерекшеліктерін қарапайым сөйлемдермен үйренуге тырысамыз ардақты тыңдаушылар түстердің сіздің өміріңіздегі немесе рухани жан дүниеңіздегі әсерін ойлап көрдіңіз бе ал олардың түс ұғымынан басқа мағыналарға келетінін естіп пе едіңіз немесе оқыдыңыз ба көптеген мәдениетте түстердің өзіне тән рухани құндылықтар мен мағыналар бар мысалы бұрынғы кезде мемлекеттер өздеріне байрақ таңдаған кезде түстердің мағынасына мән беретін мынаны да ұмытпау керек түстер түрлі мәдениетте түрлі мағынаға келеді сондай ақ жаһандық мағынасы да бар енді тақырыпқа байланысты кейбір сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдап кейіннен қайталауға тырысыңыздар мави en popüler renklerdendir. Güveni, sadakati, kararlılığı ve bağlılığı simgeler. көк ең көп таңдалған түстердің бірі сенімді берілгендік табандылық және тәуелділікті бейнелейді Kırmızı dikkat çekici bir renktir. Aşk, güç, samimiyet ve heyecanın simgesidir. қызыл назар аударатын бір түс махаббат күш шынайılık пен үмітті бейнелейді yeşil doğa rengidir yaşamı gençliği yenilenmeyi ve umudu simgeler жасыл табиғаттың түсі өмірді жастықты жандануды және үмітті көрсетеді sarı güneş ışığı gibidir sıcaklığı aydınlığı yaratıcılığı ve samimiyeti simgeler. Сары күн сәулесі іспеттес, ыстықты, жарықты, жаратушылық пен шынайылықты бейнелейді. Мор asaletin rengidir. Люкс hayat, zenginlik ve inceliği simgeler. Күлгін асыл тектіліктің түсі, люкс өмір, байлық және сыпайылықты бейнелейді. Ардақты тыңдаушылар, түрікше сөйлем мен олардың аудармасын тыңдадыңыздар сөйлемдерде қай түстің нені немесе нелерді бейнелейтіні адам өмірінде қандай мағынаға келетіні қысқа әрі қарапайым түрде түсіндірілді енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын сабақта кездесетін кейбір сөздердің мағынасын үйренейік güven сенім симге символ умут үміт яшам өмір Гүч күш гүнеш күн қадірлі тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындап сөйлемдерді қайталағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Мави ең популяр ренклердендір. Güveni, sadakati, қарарлылығы ve bağlılığı simgeler. көк ең көп таңдалған түстердің бірі сенімді берілгендік табандылық және тәуелділікті бейнелейді Kırmızı dikkat çekici bir renktir. Aşk, güç, samimiyet ve heyecanın simgesidir. қызыл назар аударатын бір түс махаббат күш шынайылық пен үмітті бейнелейді Yeşil, doğa rengidir. Yaşamı, gençliği, yenilenmeyi ve umudu simgeler. жасыл табиғаттың түсі өмірді жастықты жандануды және үмітті көрсетеді Сары, güneş ışığı gibidir. Sıcaklığı, aydınlığı, yaratıcılığı ve samimiyeti simgeler. Сары күн сәулесі іспеттес, ыстықты, жарықты, жаратушылық пен шынайылықты бейнелейді. Мор, асалетін rengidir. Люкс саят zenginlik ve inceliği simgeler. Күлгін асыл тектіліктің түсі, люкс өмір, байлық және сыпайылықты бейнелейді. Ардақты тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Алдымыздағы апта сіздермен тағы бірге боламыз. Келесі кездескенше, қошча қалын. түрікше үйренеміз